ine na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri muhabikaze kuri mikoro ni lidiya gahimbare mbwa bw'ibyuma ni alphonse kubw'imana niwe watuma amajwi abashikira mutubwire rero amakuru tutashoboye kumenya aho muherereye kugira ngo amaze kumenyekana akumbure ah, mu gihe hari ibintu byiza bishobore kugirira akamaro mwebwe nyine muhaba mu gihe hari bibi naho ababijejwe babifatire ko maze hashobora kuba impinduka muhawe ikaze kuri hadisanganiro bakira umwanya wa mbere ku murongo alo alo alo alo alo alo alo umunyanyi uh, ari ku murongo wakura haridondora maze akatubwira aherereye alo mwiriwe cyane tuganira nande tuganira nande Alo, nituko tumvikana. Mhm, mm tuganira nande? Alo, tabaka kama shirika la kuzako ndasi ndio. Mhm. Na kwa kafa ndio. Mhm. Olala. Alo, munywanyi ariko nituko twumvikana neza. Uh, kumurengera ngo murashobora ku kwiga inyuma ya radio mukaja ahantu dutekanye kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana akiri mundu ndaguhaye nayishimwe ngutuye amaboko rugori rwera katabonwa na bose kirore c'ubwiza ntangere bakwise burundi nanje nkwise buramuko umunywanyi ku murongo alo alo alo eh, alo mwiriwe cyane tuganira nande mwiriwe mwiriwe tuganira nande ntaho ni dasi wo mu ntara ya ruyigi muri komini butaganga eee eh, leonidasi amakuru tuyamenye ngaho eh, mu ntara y'uruyigi ni ayahe nibyo najya mvuge mhm. rema mudufasha twebwe ino sanganiro ntabwo tuyumva nta na ntimuri ko murumvira isanganiro isanganiro nawe twumva kweri murambuka mukaraba ukuntu byoga byacu twese tuyumviza twese uko tweno no nawe twumva ubundi abarunda yataniwe niko ndumviriza kweri urakoze cyane kumvira oh. icyo tubishikiriza ababijeje mu buhinga bw'ibyuma kugira ngo barabe icyo bukora murakoze cyane kubitumenyesha kumbure ababijejwe nabo baduca babikorera ko baraba icyo bukora yego mwora mukatugaragariza kwera kugira tujumve kwera kugira turahomba turahomba byinshi ku isanganiro yego urakoze cyane Londasi ati murakoze cyane turabashimiye ni nimero ni mirongo irindwi na gatandatu gusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu umunywanyi ku murongo alo alo niriwe tuganira nande eh, ni butoyi itoma mm, butoyi itoma muherereye eh, ni muri komini nyabitsinda kuri wa mutumba w'ikirungu mu ntara ya ruyigi mm, mu ruyigi havugwa amaki havugwa amahoro mhm. <coughs> ariko kimwe yagomba mbanze ndamenyeshe yuko burya uyu murongo wa kabiri utangwa na mirongo irindwi na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri nturimo urakora neza mm, ntimushobora ubona bakwakira mugabo ukumva ibintu bisuma gusa ntiwumve ijwi muri mwe muravugana mm, mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu eh, naho uwo murongo wa gatatu urakora neza niwo turimo turavuganiramo mm, uwo mudatura ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri eh, ariko kandi sinzi ko ari ukubera turimo turakoresha limitere kuko nta marizo ya na mobe dufise mhm. hanyuma rero mubyeyi mhm. ni ukuvuga twagomba dusabe burema si uguteka ariko no gusaba limitere kabisa irabira ibyuma byayo kuri interinete kabisa turakoresha mega agapfubusu ukumva ngo ameganyu ngo yamaze umutekano wanyu wa interineti wamaze guhera tutigeze dukoresha kuri sharijima n'akantu na gatoya kabisa turababa ntimwandike mesaje ngo zigende oya mesaje ziragenda ariko urimo uratere sharija kuri interineti ntibiza mm. Eh, hanyuma rero kandi rero ibyo rero biratubabaza cyane burema hanyuma ibisigaye nabyo eh, burya ntugire ngo turimo turumviza wa murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibikindwi kabisa mhm. aha nyine radiyo isanganiro tumaze iminsi tutayumva burema nicyo gituma no kurigira ishyushyu ikirije ibyo wundi yatacyo nigeze mvuga mm. eh, hanyuma rero namwe ubu n'ubundi wabaye buhitishemo nkunda ikiganiro ntupfuge ngo ndimo ndabyumviriza burera kumbure ababigejeje toma bazaca babikorera ko murakoze cyane kubitumenyesha eh, mwirambire kabisa muhezagwe n'imana mm, murakoze cyane namwe ibihe byiza ngaho mu ntara ya ruyigi yego ihadi isangano ikiganiro aho nyaho mvuga mbaki aho mutwakura mutubwira amakuru atandukanye tutashoboye kumenya ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda gatatu gatatu alo eh, aha ni kuri isanganiro ni eh, kuri isanganiro wahashyitse mwiriwe eh, nitwa arume mhm, uba hehe garume mhm, twakuye utumbereye he urara kumbure ntiyashoboye kubandanya yivuga ko arabasabye ko twubagira akanimero nabo murashobora kandi kuturonka kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ufise watsapu urashobora kwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu rukundo rwakundiye abo bose bagize imana bakakubamo shurweri y'imoteraneza zo gukunda gushika gupfa guhongorerwa abarundi bose n'amajambo mfise yo guhaya kayeye ko cika nibunge weragirya basokuru turagira undi munyanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande nanzi ko banya nka burahamu mm, iburahamu muherereye aha muri komine ya muha karitsiye kizingo bihara mm. amakuru avuga mu kizingo ni ayahe amakuru avuga mu kizingwe ni meza ariko atari cyane yego mm-hmm. hariho ugenda umwe mu bantu bagerageje gufasha mu ibomoka rya kizingwe mm. rero twabasaba ko ngene muza mukadufotorera hano hantu nibyo bikerekanwa kuri iki yose bimeze gute none hakozwe ntutomoye neza mhm. urumva hari ukuntu mhm. ahantu habomaguritse mhm. imvo n'imvano yatumye habomoka n'abantu b'abarokozi barokora muri uru ruzi nta kugira ngo babuzwe ariko ntibabyumvikane mm. rero ubu byifashe gute n'uyu munsi baracabandanya kuropora imisenyi amakaratiyo n'amabuye mm-hmm. bakaba n'uyu mwanya ndiko ndavuga niyo bari mm. rero twasaba ababijejwe ko ntibabidufashamo abantu bakabatesha bakabihera kugira ngo ntiyabandanye kubomoka Eh, kuko hari inzu zegereye imanga ziri mu gutwarwa ziri mu gutomagurika kandi zitaringeye mm. eh, rero twasaba kabisa abajeje intwara ko bodufasha cyane Twaratakanze hirya no hino gushyika no ku musanganzi wa mbere ariko turabona ko atangufu bifite cyane mm-hmm. na musanteri ibyo bintu arabizi reka abatari bake abandi baranahishikiye barabibona ko bitarira busema mm. rero twasaba ni ukuri aba bantu ebana bagerageze kubadukuraho kabisa kuko baratugeramiye murakoze cyane Ibrahim yego namwe murakoze cyane tubonanye twakira undi munyanyi ku murongo alo alo alo olala kumbura agatelefone munyanyi kamukundiye ni umwanya wanyu n'umwanya w'ikiganiro zo kugisodera igihe cy'isaha zibiri iminota mirongo itanu ni itandatu cyangwa n'ibyo kugira ngo igihe kizaza tuduze neza twitegure umuco mu kwirikira amakuru muri ibi kirungi bigutatse uburundi gushikagufa zogukunda gushika gufa Inimbenimba hmm. bibiri n'iminota mirongo ine n'itatu tubandanya twakira abanywanyi ku murongo alo alo alo alo alo eh, kumbure ngira ngo umunyanya agatelefone ntigashoboye kumukundira kugira ngo ushobore kuganira mutubwire amakuru atandukanye hari igihe imvura ishobora kugwa ibiraro bikabomoka imigenderanire hagati y'umutumba n'undi bikanga kurengana kumuriro bigasaba ko haba ubufasha bamwe n'abandi kugira ngo bagire icyo bakoze bagire icyo baterereye kugira ngo imigenderanire ibandanye kuba myiza eh, aho muherereye kandi harashobora kuba hariho ikintu kitamenyekanye ariko mu gihe cyamenyekana cyoshobora gukira ibintu bikagenda neza umwanya ku murongo Halo. mwiriwe cyane tuganira nande alo eh, oh. tuganira nande Halo. ndakumva jewe tuganira eh, nande gana na Emmanuel mkwito kitarugoma mm namahoro ga Emmanuel Halo. ndakumva Emmanuel mu kibitoke Ego Mhm mm amakuru utamenye nayaho mu kibitoke alo alo ndakumva cyane duga ku ijambo Emmanuel ariko numva umenga ntitumvikana neza ndakumva neza cyane jewe ndakumva kweri sinzi ko munyumva ndakumva neza Emmanuel ndiko ndakumva eh, duga kwijyana n'amahoro cyane alo alo Emmanuel ulala kumbura ngira ngo Emmanuel sinzi ah, ko aga agatelefone kagoranye kugira ngo bashobore kudushyikiriza amakuru ahereye undi munyanya ku murongo alo alo alo alo alo ni ikiganiro aho ibanyahabugwa make kuri radiyo isanganiro mubandanya mutuyagira mutubwira amakuru atandukanye alo iyo ataba wewe hari impene haba hari ikiziriko zishobora kuguheba kandi uko nukuri ku buzima ihorera urazi ko nashobora kuguheba nicyo gituma amaso simbaha amatwi sinigeze menya 언니 해외라 intimba y'urukundo nabonye umwongo utemba amazi y'umusaraba ndanwese isezerano rya rwa rukundo wafata urugendo rukakubera indahiro ayo nkubwiye zitatu zirabura iminota cumi n'ine kuri hadi isanganiro tubandanya n'ikiganiro abanyavuga make kuri inosa midi yacu midi mukunda kugira ngo tubandanye twakira abanywanyi batandukanye mutuyagira alo alo washyitse mwiriwe mm, tuganira nande alo mhm, tuganira nande saushimike muherereye alo mutangaside mhm ndakumva cyane mm, amakuru kamenye mhm mhm mhm yagigura amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atatu mhm. mu bisanzwe ikiyeri none mwe muhora mukigura angahe mm. ubu rero bavuga yuko abagabo benshi bavuga yuko mhm. mm. rero mu gihe bamaze kuduha kuri bibiri na gatatu mhm. kuko ibiciro bagaye kugenda bamwe mu gihugu byashyizwe ibitaro bigabanya kubera nabo bafashe urugendo rurerure nawe yafata amadosiye maremare ndetse n'umuyobozi wacu mwebwe yaho naho yego tubashima mu gihe batanga ikiro rikwiriye icyayo cyagenewe n'ifana yenda cyagenewe ibi bintu bigaragaza gutanga inzara yabo biyumviye atari igiciro cyasinze cyane urakoze cyane turagushimiye ari makuru tu mhm. nabisaba yuko ucongeza andi nawe warugize kandi bakuzanagurisha bakakumoka bagira ati none ati ndayafise mm. mu gihe urakoze cyane tubandanya ikiganiro aho nyabuguma kikuri isanganiro kandi hagati aho dushimira abamaze kutwakura batubwira ibitandukanye mutanga sida rero kutwira iduga ry'ibiciro alo we tuganira nande ni joseph wo mu nkenga mm. eh, nagira mvuge ntunganire uwo heze kuvuga icya kizingo mm, samuel eh, yari yari iburahimu nzi ko banyanka iburahimu eh, mm. yaje kuyivuga urumva mhm. twarasemereye kuva kera kugira ngo abarufozi bareke konona uruzi mhm. batumye barusarisa rero ubukwira amazi ari menshi nk'uko byaba bivugwa mm. uwo rwamaze imisozi rubomora aho rubomoye bashobora bagenda n'amasuka bagaca bimba bakuye yose n'umusenyi mhm. bakadugana mm. twaratakambye turabwira abategetsi batandukanye mugabo bihereraho mm. kandi bose nta n'umwe atubwira ko birekuwe kuko mm. baragerageza ngo barabuzije mugabo bikabandanya mabene baguma bapakiya mhm. twasaba ko mudushyikira imbere mhm. mukatubwira cyangwa mukaza mukafotora bikamenyekana hose ibihe birabera ngaha mhm. eh, murakoze cyane mhm. eh, aho ni hafi mu nkinga joseph eh, ni hafi cyane yego urakoze kuri ayo makuru dushyikirije yego batumenyesha rero ko mwoza kutugendera mukabona namwe ntimwave mweza ngo ni nkuru wabishikirije n'ukuri wakoze twagushimiye ubundi munyanya ku murongo allo allo allo allo allo allo allo mwiriwe cyane tuganira nande aho ni kwisanganira ego washite ni kwisanganira tuganira nande eh, nanje igibazo nari mvise mhm yemwe imvura yaguye mu ijoro yatononeye ibarabara mm, witwa nde twakuye uri he nk'ubu uye duteruye umuntu ntitworonka tumucishe cyangwa imodoka ariko ntitwamenye uwo turi mm, muherereye muherereye hehe mwitwa abandi ibubanza kuri zone mu gihugu mm. Eh. ibiraro bya kabiri turi muri koperative ku mutumba wa nyabitaka haheze imyaka ibiri hasohotse amahera yo kugurira inkwavu ariko nyituza amahera itayariye eh. yakiriwe n'abandi abanywanyi bari muri komite nibo bayariye n'ubu ntuzi icyo turi bufate mubajije bababwira ngo ihiga batubwira ko amahera yasohotse ariko ngo bayiguranye ariko dusaba musitanteri ko yohashika kandi yarayo kurangura kurangura umugambi eh yarayo kugura inkwabu mm eh kumburengera bazokwikubita agashiba yasubize hama mushobore kurangura imigambi mwari mufise mwishira hamwe jyanye emwe barabe badufa tubandanya n'ikiganiro aho iwanyu havuga amakipe y'isanganiro tukaba tugeze ku gihe cy'isaha zitatu zirabura iminota itandatu gusa no kuboko mu kanya dushobora gusudira kino kiganiro Kile mnywanyi ashobora gukora no kubona amakuru no mu ngaro alo mwiriwe tuganira nande alo alo kumbura umwanya ntashoboye kubagwa dushoboye kumvikana isaha dutatu zibura iminota ine reka shimire mwebwe mwese mwakumva kino kiganiro namwe mwese mwari ko mugerageza kurundira umurongo kumbure hariho ibiba ibirere bitakundiye bagumye bagerageza kwakura kugira ngo bashobore kugira icyo bashikirije muri kino kiganiro hagati aho nongera ndabashimira kandi no ku mbabazi mwaduhaye ko twatanga ikiganiro akanya kiriwe haruguru donidasi yatokere mu ruyigi buto y'itoma ahoma na nziko ibrahim nziko banyanka ibrahim emmanuel na samuel joseph mwiriya gihugu turakora ari mu ntara y'u rwanda bikanda abashimira mwebwe mwese ku ntererano amakuru atandukanye mwaduhaye twizera ko ibintu bigiye kugenda neza kuri mikoro mwari kumwe nanjye rijya gahimbare mwega bw'ibyuma alphonse bw'imana akaba yubatse mu abashyikira aho muherereye mu kanya igihe cy'isaha zitatu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 For your love, I be a soldier. Cause I don't wanna let you go. Yeah. Jolly, jolly. Say dollar folly, folly. Oh, yeah, Jerry, nah. Walai, Jerry, not Jora, wewe. Jolly, jolly. Say dollar folly, folly. Oh, yeah, Jerry, nah. Walai, Jerry, not Jora, wewe.